Bizitzekoa da, izango da edizio horretako lelo nagusia, hori da azokak indartu nahi duen ideia, azokara etortzea mereziduela, esperientzia, eberasgarria dela, eta publiko guztientzat badela autua. Berrogeita amekagaren edizio horren kartelaren egilea Christine Etxeberz margolari kanboa jada eta Euskara ikasten ari da, aste azken untan aurkeztu zuen bere lana, azokako kartela eginduen iparaldeko lehen artista da, obra koloretsu dinamiko eta beroa egina izan du. Nire nalanean durangoko berotasuna eta pasioa itzlatzen saitu naiz. Hori baita nirentzat azoka eh, dinamismoa, beroa eta bizitasuna. Eh, karterean elementu anitz, eh? agertzen dira. Liburuak, diskoa atsemaiten dira. E, persona bat bada ere. Kartelan, persona hori liburu baten azalean agertzen da. Eta beste persona bat liburutik ies egiten bere ametsetan. Ipar Euskal Herriak leku eta indar berezi bat ukango dua ortengo azokan, ama urte betetzen baitira ekak eta gere jagak itzarmena izenpetu zutela. Ipar aldearen leku berezia erakutsina izan du azokak Kristin Etxeberz margolari hautatuz. Uh, zean, eh, mailez galdegin zidaten, nahi nuenez aurtengo durangoko azokaren kantera egin sorpresa polita izan zen. Uh, eh, lehen aliada ipar eskualeriko tindulari bati proposatzen dutera hori. Biziki kontent naiz. <laughs> Durangoko museoan artistaren obra ere ikusten alko dira azoka denboran.